radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 273 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe dels dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, des dels estudis de Ràdio Trama. Benvinguts i benvingudes a aquest programa de música combativa que, com sempre, comença amb la presentació de la gent que avui ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, com sempre, el que fa que tot això funcioni, el que toca les tecles d'allò més bé, el que te revienta si et passes, és el nostre reverendo tecles, que dius bonic. Ei, què passa? Doncs pues mira, aquí una mica nerviós perquè hem arribat avui a màquina, a màquina nova, o sigui, l'ordenador... Sí o no? És un ordenador diferent al que teníem, és bastant millor que el que teníem, i clar, he hagut de, de reinstal·lar-ho tot i, i, bueno, i sembla que tot va bé, que anem en directe que... i palanta. 100% programari lliure, sí o no? 100%. Com ha de ser. A la seva banda, un altre que ho rebenta tot és el nostre Conor McGregor particular, el nostre company de la secció de llibres combatius, el nostre amic Eric. Què dius, bonic? Què passa? Bona tarda. Doncs pues res, com, com dic sempre que vinc, estic molt, molt content d'estar aquí. Sembla Feia dies que... que no hi eres. Feia uns dies que no venia, avui no pot venir el Manolo, ja li enviarem una abraçada, però, però estic jo, així que que amb moltes ganes de, de començar i fotre-li canya. Molt bé. I a la banda de l'Eric, un altre que tampoc pot faltar mai, un altre que tira els seus temes zarranganos, que ve directe des de Barberà amb tota la canya possible, és el nostre company amic Pau. Què dius, Boni, com vas? Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Realment, un altre cop aquí i sí, avui tanco jo el quart component i vinga, endavant, que podem. Clar que sí. Mireu, per aquelles que encara no, no ho sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que barreja estils diversos i que en les seves lletres trobareu, com sempre, continguts de eh, política i social. Eh, el programa d'avui és un programa íntegre dedicat a Baltònic, el raper mallorquí a qui l'estat feixista demana pena de presó per les lletres de les seves cançons i que a hores d'ara es troba en emperador desconegut. Demà pot ser tu o jo o l'altre i, i per això no callarem. Per al Baltònic és eh, aquesta edició 273 que, que comença eh, ben aviat. El primer en tirar la, la, primera, la primera bala em sembla que és el, el Ricky. Ricky, amb què ens sorprendràs avui per començar? Doncs mireu, portava, tenia pensat portar una altra cosa, però avui amb el tema del Baltònic tot s'està precipitant molt, no? que ha arribat la notícia que sembla ser que està per Europa, però no se sap ben bé, no se sap ben bé, Encara només no hi ha rumors. I hem trobat molt convenient començar avui amb un temacle dels seus per mostrar-li el nostre suport des d'aquí. I re, hem triat el tema que es diu Pido Perdón. Perdón. Bueno, yo quiero pedir perdón porque... He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Un fusil activo apuntando a la nuca, yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Un fusil activo apuntando a la nuca, yo escribo para aliviar dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muere con la lucha. Siempre lo dije, que jamás de mi boca saldría el decirles perdón o cualquier sinónimo a rendirme. Soy terrible, el más libre, descendiéndome del miedo a morir solo por el fin del eterno nombre como Aquiles. Uno entre quince, un gato entre tigres, ve que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad a acabar con su estirpe. Ya esperan que el plan active para levantar el puño cuando grite que el sistema gripe mientras privilegios se derriten y ricos acaban escondidos en el tibes porque jugar con derechos y derechos les parecía divertir Miles de peces destrozando sus redes. Vamos a atacarlo donde el mal les duele. Sus mansiones son hogares para la plebe y ellos picando roca 24 horas mientras llueve. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Un fusil activo apuntando a la nuca, yo escribo para dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Un fusil activo apuntando a la nuca, yo escribo para dolor, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha. Entró con la cabeza alta, grafmada, fiscal que esperes que haga, mi garganta en lucha armada, emisor de los rebeldes, no verdades edulcoradas, me levanto y hago gárgara, disparo pa' sus portadas, el que hace la paga, corre la sangre, buscamos culpables. Desahucios y corte de luz en casa de nuestras hermanas. Factura rápida, días lentos y madres desesperadas. No preocupados por atentado ni bombas. Con miedo bajo nómina de que la llama zorra. De esos mensajes van cargadas las teles. Miedo a perder el curro, no de que estallen cuarteles. Obvio que quien planta odio, quien juega y se aprovecha de nuestro sudor solo por su puto beneficio propio. Quienes hicieron de la justicia un negocio, nos lo esconden todo, nos tratan como tontos. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Un fusil activo apuntando a la nuca, yo escribo para dolor, la voz que nunca escuchas. El pueblo nace del amor y muerte con la lucha. He comprendido que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Un fusil activo apuntando a la nuca, yo escribo para dolor, la voz que nunca escuchas. El del amor y la lucha. Bueno, yo quiero pedir perdón por según que qué, expresiones he hecho machistas. Yo solo quería atacar a según qué mujeres por su condición ideológica y de clase y no por su condición de mujer, pero aún así pido perdón. Y luego también quería pedir disculpas a las ratas y a los cerdos por haberlos comparado con según qué políticos y poderosos de este estado. Es obvio que ni la rata ni los cerdos están a tan baja altura. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Frivoltonic <laughs> desde el Pim Pam Pum, per començar esta edición 273, 273 perdó, cançonassa de luxa, la que has tirado, mestre teclas per hola. Como que esa tirado el mestre Baltonic. Y tant, y tant. Molt bé, doncs uh, continua aquesta primera ronda. Estem molt contentes que ens escolteu. Seguiu, seguiu aquí en directe, que, que portem molt bons temes avui, ja veureu. Ara és l'Eric que cobrirà foc. Doncs sí, mira, seguint, seguint molt en la línia perquè també es porto rap i també us porto... No? Ara estem últimament amb el No Callarem, que òbviament és un moviment que, que recolzem amb totes oh, les nostres... Oh, ja sé, ja sé per on vas. Forces, però també, no? també recordar d'on venim i que això no, no és nou d'avui. I us porto un tema que es diu Pandora, que, que és dels Estat Uquonium, que són dos MCs de, de Cardedeu, que, que just eh, el desembre del 2017 van treure una maqueta que es diu Mistela i, i res, per, per conèixer-los una mica i veure cap on van i home, òbviament amb aquest tema combatiu, doncs Pandora. Pandora Pandoro, Pandora. Llego tarde y sin excusas, soy culpable. Lo dice tu expresión, no deja margen a la duda. Claro que me abruma, de la nota mejor suda. Si no hay portada bonita, no merece ni lectura. Escrito hasta en los finos laterales de la hoja. Una escultura que jamás entrará en puja. Mientras marchantes dibujan el camino hacia la brújula. Ni Dios se fija en la mentira. El punto de partida no es Pandora. Ni siquiera aquello que la cápsula deshora. La inmediatez nos devora ahora. La estupidez es progenitora. Y detrás de cada mal hay otro basta boca ahoga. Que evita batir las alas o afrontar las embestidas de las olas. Luego entran vértigos y tiritonas. La esperanza se abandona. Y el punto de partida no es Pandora. Pandora. Pandora. Pandora. Llego tarde con la excusa de vivir lo que me cunda. Absurda es la aguja que apunta a la marabunta. La brújula bruma con su ruta hacia la punta. Y la senda marcada no me renta. Enfréntate a sus muros para ir campo otra vez. Eso con sus colosos, sus nombres son anhelos y celos. Nadie es mi nombre, respondimos a los cíclopes. Y nos escapamos escribiendo un túnel bajo el suelo underground. The lighthouse is far. Me gusta gustar y me gusta sudar. Me suda gustar si no me gusta. Mis gustos pueden cambiar, pero si estoy a gusto de la nota, mejor suda. Mi augura, se murmura que la fama bajo el foco si perdura, su pura basura. Ilusiones son pajaritos en mi seno. Un cazador me las abate por crítico y por infiel. No es el pan si el cesar es el mercado. Porque lanzáis verduras y ya es un campo de nabos. La arena es el teclado, la masa inculta al jurado. La sentencia te ha llegado, es un pulgar para abajo. pandora Panduro, Pandora. Pregúntate quién forza la caja de Pandora, Pandora, Pandora. Y quién parte reparte el panduro, panduro, panduro, Pregúntate quién forza la caja de Pandora, Pandora, Pandora y quien parte reparte el pan duro, pan duro, pan duro. Pregúntate quién forja la caja de Pandora, Pandora, Pandora, y quien parte reparte el pan duro, pan duro, pan duro. Pregúntate quién forja la caja de Pandora, Pandora, Pandora, y quien parte reparte el pan duro, pan duro caja de Pandora es un producto de la industria y angustia. Todo es por dinero y la cultura por el suelo, por la mierda de mensaje que patrocina su sello, como consumidores responsables de ello. desde de la carta de Cardedeu, sí. desde aquí una abrazada al Joanpe, que mentre fem birra sempre m'ensenya grups, y un día em va dir, mira, aquesta penya és de Cardedeu, tal, i vaig pensar, ah, mira, pues, pues igual... No? Què, os ha semblat? Molt guapa, muy guapa. Bon hip-hop, bones lletres sí, combatives... Sí, molt bé, molt bé. En, en la línia del pim-pam-pum. El mister aquest us el recomano i jo crec que, que si segueixen així jo crec que poden fer coses millors encara. I tant que sí. sí. Molt bona pinta, o sigui, seguirem la, la pista de ben a prop. I tant. Molt bé, Eric, excel·lent la proposta, com sempre, del, del nostre company. Ara és el torn de, del Pau, que també obrirà obrirà amb la seva primera bala, obrirà sí, ronda amb la sí, seva primera bala. Sí, sí, començarem també amb una altra cançoneta, ben més tranquil·la, perquè jo porto un cantautor, bé. bueno, un cantautor i una cantautora, que es diu Regocijo en el Fango, Yeah. Ah, i amb la ah. col·laboració, ah. la xavala aquella que, que col·labora amb ella sí, en diverses uh, ocasions. La Lola, pel Lola. que tinc apuntat, sí. Uh, de fet, va començar el Noi Sol, que pel que tinc apuntat també es deia Nene, o es diu Nene. El Nene, sí. I va començar el 97, uh, i va començar a fer més concerts i sí el 2000, i el 2004 se li va apuntar això, la, la Lola, i van començar a fer concerts junts, i a partir d'aleshores ja van anar fent... I res, és un cantautor que va fent música tranquil·la però combativa amb lletres bastant punyents. I aquesta cançó que es diu Esta ciutat eh, parla sobre, pel guió m'ha semblat, la deshumanització una mica de les ciutats, de com ens anem perdent i com es perd tot el contacte amb, amb la gent del teu voltant directament. No sé, aviam què us sembla. Anem-hi. Que llueva y haga frío, el hombre banco fijo en su lugar. Se ha quedado dormido, el efecto del vino empieza a actuar. Quizás muera congelado, pero a nadie le importa. hay más hombres y bancos esperando el momento y el lugar. Aquella mujer que espera ya no espera a nadie a quien quiera escuchar. Quizás la monten en coche y no se acuerdan cuántos ha llegado a estar. Quizás la encuentren tirada sobre la acera. El último beso amargo de quien no quiso frenar. esperan el momento oportuno para discutir. Odian todo a su paso y si te acercas a ellos puede que a ti. En vez de hablar con los jóvenes de sus experiencias y de tantas cosas que ellos podían compartir, podíamos haber sido vecinos sin habernos conocido. esta ciudad. Se nos hace grande esta ciudad. ben tranquil·leta, ben tranquil·leta, la cançó del Pau, espectacular també per començar, ben guapa, eh? Sí, ens hem adormit una mica gairebé, però... Sí, no ha sigut enganxada sí, sí. de toro, però bueno... Eh, però aquesta suavitat amb les lletres combatives sempre entra molt bé. Sí, sí, sí. jo t'ho agraeixo, feia molts dies que no sentíem aquesta, aquesta veu, no? els nostres amics mm -hmm. de Madrid. Gràcies. Molt bé, doncs jo continuant amb aquesta caloreta que fa, us porto uns ritmes una miqueta més tropicals, una miqueta més calorosos. Ai, ai, molt bé, Isma. Porto molt poqueta info, ja veureu, és un tema oh. de Nano Trueno and the Dollars, que de Nano Trueno la veritat és que no, no trobo res, l'única cosa que trobo és que Nano Trueno són un tipus de petard, ah. Ah, no. però no, no em serveix, clar, no em serveix. Però The Dollars sí, de, dels The Dollars és una banda italiana formada als anys 70 i que ja van fer una col·laboració el 2013 en un CD espectacular, Tenen a veure amb els Barba Negra? Barba Negra... Mm, Us pues... recordeu de que sí. Petro dólares... Manolo, el Barba Dólar. Jo crec que no, jo crec que no, però tampoc ho asseguraré ara. Eh? Era los dòlares, no? Ja. Sí, sí, perquè eren mexicans, mexicans o per ahí. Sí. No, doncs, vale, és una altra cosa. Doncs és una, és una banda que fan el 2013, com deien, en, en, en el CD de, de Clash Go Jamaican, és un pedazo de CD que si no l'heu escoltat, doncs, uh. doncs la veritat és que... Són versions de The Clash en Tot de versions Rigui. de The Clash, amb, yes. amb Riggy i a més sí, un, un munt de bandes. Un, de... El programa passat ja em vas portar una, no? O fa dos programes... De, sí, he, he anat portant i no, no serà l'última vegada perquè la veritat és que és una mina aquest CD. Me gusta lo que oigo. Sí, ja veureu. És, és una cançó eh, versionant els Clash, com deien, de, de I Fuck the Law i que porta com a títol Jodia la ley.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 Era Nano Trueno, en de Dollars amb aquest Jodia la llei des de The Clash Goes Jamaican. Què us ha semblat? Bé, doncs ja hem animat, eh? Quin que... flow, tio, que, sí. quina versió més estranya i guapa alhora. No? Darrerament m'agrada molt començar amb un reggae i la veritat és que hi ha molt bones cançons també de música combativa amb, amb aquest gènere. M'encanta, m'encanta, Isma, que, que comencis així. Clar que sí. Ara que arriba l'estiu. Clar que sí. És bien. Fa patxoca, fa patxoca aquest pim-pam-pum, segueix aquesta edició 273, la segona bala del mestre Tecles és a punt d'arribar. Vinga, va, jo continuo traient suc d'aquest disc del Zeam. Yeah que ja n'hem portat unes quantes, aviat se'ns acabarà el disc sencer, però encara no, encara no. Us presento un tema que es diu Infàmia. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni botells que puguin aguantar la infàmia de robar el poble als calés. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni botells que puguin aguantar la infàmia de robar demana drets com un nen demana plays, que tu no facis res i que tu portin els reis. No serà que el progrés ha estat material només i que abans que els carrers hauríem d'omplir els serveis. Vigila que la massa no pensa i davant de l'engany sempre està indefensa. És sense sionalisme febril el que ven el polític des del seu atril. Et fa bullir la sang perquè no perdis el fil del seu discurs simple i pueril com un nen infantil. És el seu argument i en el fons de mandril el comú comportament. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni botells que puguin aguantar la infàmia de robar el poble als calés. I jo sé que vosaltres voleu mossegar, però és que encara sou cadells. I si hi ha alguna arma que has desvolat, és el teu coneixement. No hi t'han enganyat, això va de rics i pobres. Per qui treballes i quan cobres. Sota la taula hi ha un cubell amb les sobres. Tu tanques la boca, ells obren els sobres. Cal posar seny que el país se'ns ensorra. Però el món va al revés i els calés van a Andorra. Ara s'empipen els que han viscut de gorra. I jo crec que per anar bé més una hauria de córrer. De córrer. I si hem de fotre foc a la barraca, doncs foc a la barraca, apa, Que no vendrem la nostra vida barata. Serem pirates sense brúixola ni mà i brut l'escut, és el defensor del poble, però escup el molt brut el plat del pobre abracen la bandera, han planat el seu cofre, que estima la terra, no la ven i no l'espòlia. I abans d'agafar el rem, pregunta't on anem, si volem arribar i de que hauria de canviar el vent, que jo no vull viatjar amb els del 3%, compartir la flota amb lladres, és de ser inconscient i podeu canviar de traje, podeu canviar de brusa, la mierda llega al cuello en esta guerra sucia per donar drets a la gent. Sempre hi ha excuses, però això canvia si feu tractes amb la màfia russa i busca l'enemic més enllà de sa frontera, però els d'aquí d'allà, són els que tot ofeguen i ens amaguen les tisores sota la bandera i tots ben tranquil·lets, així ningú s'espera. I jo no volia ser pas com ells, perquè no tinc estómac ni botells que puguin aguantar la infàmia de robar el poble als calés. I jo sé que vosaltres voleu mossegar, però és que encara sou cadells. I si hi ha alguna arma que has desvolat, és el teu coneixement. És el teu coneixement. Ben bona, ben bona, ben bona. Espectacular la proposta del mestre Tecles Fem pujar el pack i el pim-pam-pum, iniciant aquesta segona ronda. Una de les que més m'agraden del disc. Epa. Amb el Genam, eh? <laughs> Exèrcit d'alliberament musical. Des de Palamós, Sí, bona tralla li foten aquest. Bona tralla, bona xitxa, clar que sí. Ara a la banda del Ricky tenim l'Eric ja preparat per tirar el seu segon tema, que ens portes, sí. bonic. Mira, abans que res volia dir dues coses. Una que no sé si ho hem fet prou, però li volia enviar una abraçada al Manolo, que avui no, no ha pogut Manolo venir. Manolo on estàs, tio? Està, que amb la està, feina. Està treballant per la revolució, està fent llibres per tenir-los demà a la mostra. Molt bé. I gràcies. I l'altra cosa que volia dir és que ens avisaven pel Pinganillo, el Pau ens explicava que Veus Barberà o Veus de Barberà, segons no. com us ho mireu. Veus Barberà. <laughs> Ha aconseguit el Berkami. Des d'aquí, enhorabona. Sí, I tant, que sí, una abraçada de tota la gent. Que hagi sortit aquest projecte endavant. Que déu nhi quin programa ens vam marcar la setmana passada amb la gent de Veus Barberà aquí, amb una entrevista ben especial, al 272, si no l'heu escoltat ja trigueu. Pues sí, jo no vaig poder venir, he sentit només una part, em queda, perquè com deies és un programa llarg, però, però sí, molt contentes, no? Que I tant. Funcioni això. I bé, doncs seguim, segona bala. Jo... Oh, oh ara sí, ara sí. Ara sí, <laughs> Riqui. Ara, ara és la bala. Ara sí que seguim amb el No callarem. De fet, igual us començo llegint un mini comunicat que han fet sobre aquesta cançó, que diu Davant la repressió estatal contra la llibertat d'expressió, rapers, tuitaires, humoristes, periodistes, una llarga llista d'activistes socials, llibres, etc, s'està generant un moviment de resposta. No callarem. Algunes cantautores, cantautors i una poetessa ens hem ajuntat per fer-hi una aportació en forma de cançó videoclip. En aquesta cançó podreu sentir gent com la Sílvia Tomàs, Opoló, Enciso, Mateòlica, Walla, Lídia V, la Sònia Moll, que és la poetessa, El sobrino del diablo i Paradoxus Luporum pues aquest tema, com heu intuït o no, va sortir fa, fa uns dies, no? no sé, Recentment, si sí, farà dos o tres dies. I va ser una bala... I va ser... a, a <laughs> l'hora de dir, aquesta és meva. Vaig ser rapidíssim, perquè ja la sí. volia portar la setmana passada i al final no vaig venir i la Sílvia em va dir, no, no, que encara, que encara no l'hem tret, perquè m'havia ensenyat el vídeo abans. I, I res, com us deia, és un tema que ha mogut la Sílvia Tomàs, però que hi actua molta més gent. Es diu Perseguides i és una cançó feta expressament per, per tot aquest moviment de No Callarem i res, esperem que us agradi. Nacemos y aquí no empezó todo. Crecemos asumiendo que estar vivo debe ser esto. Esclavos del trabajo por dinero, hambrientos de vida y sentido, saciados de carne, pan y circo. Pero se escapan las voces, los gritos y los acordes que son condenados si no siguen el guión. La cárcel es un cementerio de pobres o ricos pensadores y el gran criminal la Santa Inquisición. ¡Santa! Por causa divina, Santa, Santísima Inquisición, que va cambiando de disfraz generación tras generación perseguidas las palabras, las canciones, las batallas. libertad esclavitud, la ignorancia es la fuerza, la ignorancia es la fuerza. Policías del pensamiento, rondando en cada puerta, metiéndose en nuestras venas, despojando nuestras mentes, aprendimos a andar, aprendimos a hablar. guitarra, pots xafar-me els altaveus, però no pots canviar milions de portaveus que senten respiran, se inspiran del present. Son la gran banda sonora, su soroll en moviment. Los Borbones, herederos de Paquito el dictador, transición hacia la muerte de la libertad de expresión. Amor, botones, palabras punzantes, botones que entienden nuestra indignación. Vendrá el espíritu del elefante pisando borbones, sobran, más de dos. Sobran palacios, sobran desahucios, sobran el discurso en televisión Sobran las bases, las guerras, las armas, a ver si lo entiendes, que sobra el Borbón. Y si fuera la princesa la que no encuentra a su madre, entre bombas y miseria, miedo y desesperación La guerra que financeu a Siria ataca de sang las vostres mans. Terrorismo es el vostre joc y no las nuestras, veus cridant. En primera fila de trinchera quisiera ver a me punto Rajoy, quisiera ver a Juanito el Borbón cruzando el charco en patera. Quisiera ver a la infanta Elena viviendo en medio de una favela. Quisiera ver al gobierno español bombardeado por sus propias guerras. Les paraules que us dediquem no són desitjos d'una llàntia, perquè si fos així no tindríeu el cap sobre les espatlles. Si tanta presó gastes és que et fa por que el geni aparegui amb una llança. Sí, hem sigut nosaltres Que te crees que fuiste escogido por el cielo. Vas a tener que escuchar lo que te digo desde el averno. Tu sangre no es azul, solamente es hemofílica. Y que no eres mejor que nadie es una cuestión empírica. Eres un Homo erectus con mandíbula prognática y te creemos exiliado en una zona selvática. Aunque si te quieres quedar, borboncito, no hay problema. Solo tienes que aplicar y currar como cualquiera. Pretendéis salvaguardar vuestro ilegítimo legítimo prestigio, trasladando nuestra voz irrefrenable hacia presidio. La opiedad se manifiesta indemne ante vuestras argucias, aunque nos enmascaremos obtendréis nuestra repulsa. brutalíssim, eh? Te mazarrangano per la vena en tota regla. Sí, vaig ser ràpid. <laughs> eh, sí, i abans que parlàvem, no, que ara també a la web de la ràdio tenim videoclips, jo crec que aquest, si no l'heu vist, és un videoclip bastant, bastant guai, està molt ben gravat, surten tots allà fotent-li canya i res, un projecte molt coral que trobo que ha quedat bastant bé. No? Molt bé, ha quedat molt bé i la veritat és que un, un dels temes, sens dubte, d'aquesta edició 273 és aquesta que, que ha portat ara, ara l'Eric i també el que apuntaves, molt, molt interessant, a la web de, de la ràdio, a radiotrama.cat, teniu una selecció de, de grans cançons que han sonat aquí al programa que, que bueno, com que busquem per tot arreu, som una mena de, de <laughs> miners de, de les cançons i mineres de les cançons, doncs eh, allà teniu una, una petita selecció de més de 100 cançons amb, sí, amb el bo i millor ha... d'aquest programa. Sí, eh, si, sí, si entreu a la web veureu la, la miniatura del, de l'últim videoclip penjat, però si cliqueu allí veureu que és, una, és tota una llista de reproducció amb més de 100 cançons ara mateix que... i, i en, conta, en constant evolució. No? Que per cert, la, mm-hmm. la que hi ha ara com a capçalera és la que acabem d'escoltar, si no m'equivoco, si, si, si no m'equivoco, sí, no? Sí, ah, sí? sí, sí, sí. Ai, no fixat. Molt bé, molt bé. Perfecte. Excel·lent, com sempre, la proposta de l'Eric, més música combativa, més pim-pam-pum, és el torn ara de, del Pau, que tira un altre tema zarangano. Sí, aquest cop ens anem cap a, Elche, a Elche, amb Pito Carcoma, que és un cantautor també, eh, reivindicatiu amb, amb instrumental, una mica com Daniel Higiénico l'altre dia, que sí? feia les seves mm -hmm. cançons i, i anava afegint musiqueta i és també dels 2000, que té uns tres discos a les seves esquenes i el 2007 va fer, diria, un DVD, així, recopilació de, de concerts i, i uns quants vídeos. El que passa és que no sé si segueix amb actiu. Ah, això ja se m'escapa, però bueno. No Estàs viatjant a la, a la teva joventut, Pau, que portes... Una miqueta. Dels 2000. <laughs> Així, discos que vaig trobant per l'ordinador, que vas escoltant molt de tant en tant i dius, hòstia, això estava bé, la veritat. Jo, vaig, Clar sí. jo quan vaig començar aquí el Pim Pam Pum és el primer que vaig fer, agafar la meva biblioteca <laughs> de viejas glòries i, i anar-les tirant. Després t'has de buscar la vida, no?, per trobar, però... Exacte. Un dia se t'acabaran i, i ja t'hauràs de fer programes íntegres de, de novetats o seminovetats. Molta música és la que té el Pau. Sí, no, la veritat és que amb el que em costa més, amb el que hauré de buscar més novetats és totes les primeres cançonetes, així més tranquil·les i tot. Després de les altres en tinc a rebossar i, i em costarà molt de temps per poder-ho posar tot, sí. Gran fitxatge, eh, el Pau. I tant. Dóna-lo a treure, aquest noi? Ell, ell escoltava el programa, va ser el que ens va trobar ah. nosaltres, diria. Sí, és veritat, que dit, la Bea, no? La Bea sí, va fer aquí de, sí, sí, sí. de contacte. Una, una joia, clar que sí. sí, sí. S'us ha colat un grupi aquí, directament. <laughs> Bé, bé. Doncs bé, la cançó es diu El Quilombo. fum li nosotros cada vez seremos más. Ya que es para todos, la pena se acabó ya. Porque en la tierra quilombo la única ley es natural. Tremenda, tremendíssima, no? Sí, per moure una miqueta el cos, no? Sí? Animar una mica l'ambient? Sí, animem-ho, que, que les últimes notícies no són bones. Uh, L'Audiència Nacional ja ha posat la, la cerca i captura al Baltònic, o sigui que, que bueno, seguim dedicant-li a aquest programa. Déu-n'hi-do, com, està, com està el tema? I a més, sí. que ho he escoltat abans per la ràdio, no, no pot passar com, com està passant amb tot lo del procés, que, que com que els acusen d'una cosa que a Europa diuen esto no, que llavors refusen l'euroordre. En aquest cas, el, el Baltònic ja l'han jutjat, si no és que el busquin per jutjar, si encara no l'haguessin jutjat i el busquessin per haver escrit una cançó, probablement a Europa pues, yeah. passarien de l'euroordre aquesta. Ja Però com que ja l'han jutjat, o sigui, l'euroordre és perquè eh, ha sortit culpable i, i no s'ha presen, no prese no presentat, a, li van donar un, un termini per, sí. i com que no s'ha presentat i clar, aquesta euroordre probablement sí que tindrà eficàcia mm. perquè és sobre la no, no presentació, no sobre el judici en si. Vaja, que, que bueno. s'amagui bé. Que ah, sí. Jo crec que, bueno, no, jo no sóc un experto, però per lo que he escoltat, no, que, que mm. sí, que s'haurà d'amagar bé, que no, no podrà fer el que fan ja. Ja. els altres. Esperem que trobi moltes cases d'amics i amigues, que I segur tant. que n'hi ha amunt i avall. I que sí, sí, segur que la, sol la solidaritat està en marxa ja i... No? Mm. Segur, segur. I, I, tant. i des d'aquí una abraçada a totes les preses que, que segueixen a les presons, que, que ara està passant tot això, però que n'hi ha moltes d'abans que encara hi són, i que pues, pues molts ànims. I tant. Sempre ens quedem curts amb això, però fem el que Insistim. podem. No? <laughs> I tant que sí. Mira, més música combativa, això no s'atura. Em sembla que ara em toca a mi, pot ser? Sí. sí. Doncs mira, eh, us porto una proposta d'una gent que crec que no han sonat mai, per tant els hi donem la benvinguda aquí al Pim Pam Pum. És... Benvinguts. Eh, benvinguts i benvingudes. La Fúmiga és una banda valenciana... Ah del Sira, d'Escà, Punk i Latin, amb un potent directe enèrgic i contundent. Des del cor de la Ribera, a més, no venen soles, sinó que venen amb la Mireia de Pupiles. És un temazo que em va recomanar la meva estimada Noia, a qui li dedico, que de fet a ella li va dedicar el Bernat, un, un company de, de la feina, i, i em va dir, aquesta és un temazo que es ballarà molt durant tot l'estiu i efectivament és un, és un temazo que, que està estret d'un videoclip que va sortir el 2017 i que, i que es diu Carrasquetón, la nit és nostra. desde o para la fresca terraza y casa ya jaleo al carrer cubata y metralla et mira els pupiles les es fan festa la vora de la mar agafen de la mar, anem mala barra Comencé bé, doncs han sigut els Fúmiga des del País Valencià, dedicat a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico un tema i, una, i, un, i li envio un petonet, que avui a més se'ns està escoltant en directe. Molt Hola, bé, Noé. què s'ha semblat? <laughs> molt bé, molt bé. Canción del verano, eh? Sí, eh? Sí, eh que sí, sí, molt mediterrània, Bastant. molt xula, molt xula. Ara doncs... comentàvem, no?, de nou que parlàvem del Manolo, que, que jo diria que la va portar l'altre dia. Sí, no, és No sé si aquesta, va portar alguna de la fúmiga. És cert, és cert que, però... que dèiem que, que potser no, no havia sonat, però sí, sí, és possible que sí que hagués sonat. Però si són, temazos, sí, si són temazos com aquests, ei, Válidos, que vinguin sí. quan... Vinguin quan, quan vulguen. El Manolo controla molt el, tot el que és la musiqueta aquesta del País Valencià. Sí, també té un sí. controla sí, en general. Sí. Autèntica mina la que hi ha allà. Molt bé, doncs, si us sembla, donem pas a la secció informativa radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona, Espanya. Donem pas a la secció informativa de, de Radiotrama. Comença l'agenda. L'agenda. El primer dels, dels actes que portem avui és el micro obert de Calatrava. Vine a compartir el teu art amb nosaltres. Serà el, el proper 25, eh, 25 que serà demà mateix, eh, divendres 25, a partir de les 7 de la tarda a Calatrava, a música, poesia, circ, etc. No us ho perdeu. I bé, com ja us hem anat comentant, aquest any sí ha tornat la mostra lliure anarquista de Barcelona. Serà... Comença demà, de fet, demà divendres 25 i durant tot el cap de setmana, 26 i 27. Serà mm, a la Cinètica, a la Rambla de Fabra i Puig número 28, eh, d'Espai Recuperat. I bé, per comentar-vos una mica alguns dels actes, començarà demà a les 6 i mitja amb una, xerrada, amb una presentació sobre el llibre de Stonewall, l'origen d'una revolta sobre l'alliberament gay i l'inici de, del dia... Mm, com es... Bueno, sí de l'orgull gay, que ara s'ha transformat en una cosa que no és ben bé com va començar. Després, eh, el dissabte a les 26 hi haurà a les 11 una xerrada sobre alliberament animal des de la intersecció de lluites. A les 4 i mitja, dos quarts de 5, hi haurà Més enllà del soterrament de l'AVE a Múrcia. A les 7, experiències de resistència davant la judicialització que ve molt al cas. I diumenge 27 començarà de nou a les 11 amb una xerrada sobre racisme als moviments socials, presentant eh, Descentrar, Descentrar la mirada per ampliar la visió, un, un gran llibre, per cert. I a dos quarts de cinc hi haurà una xerrada sobre masculinitat, reformar-la o destruir-la. I a les 7 hi haurà també una presentació del llibre No desitgem un estat per ningú. Com us dèiem, això és la tretzena mostra del llibre anarquista de Barcelona que ha tornat per fi i serà aquest cap de setmana a la Cinètica de Sant Andreu. I també el 26 de maig, aquest cap de setmana, les terceres jornades feministes a Sant Cugat del Vallès durant tot el dia amb un d'actes a partir de les 11 del matí i fins a, i fins a la nit, que hi haurà festassa organitzada per la gent d'Hora Bruixa. Sí, i abans m'he oblidat de dir que, que ens falta el Manolo en part perquè està treballant per poder estar a la mostra a tope i des d'aquí li donem les gràcies. I d'altra banda, eh, el proper acte que us porto també serà aquest dissabte 26, és la festa per l'autogestió de la pinya a Can Batlló. Com sabeu, la pinya és aquest projecte d'autogestió pedagògica que ja porta bastants anys. A les 12 del migdia, ui, perdoneu, a les 12 del migdia hi haurà Purpurina Dou amb Los Viajeros Cósmicos de la Submarina Amarilla, que és un espectacle musical sobre amistat, pau i amor. De 12 a 5 hi haurà un mercat de segona mà a la una hi haurà la presentació del projecte educatiu d'Educació Lliure a la Pinya, pròpiament. A les 3 hi haurà paella popular. A les 4 hi haurà debat, eh, un debat sobre una taula rodona sobre criança i gènere, com entenem l'educació respectuosa en una societat patriarcal, on hi haurà gent de la Pinya, de Follets del Bosc i de Xantala. I a, la, a dos quarts de vuit hi haurà un cabaret, temps de canvis, amb la companyia de teatre comunitari Alcas i de 9 a 1 hi haurà un, un bolo bastant interessant de, on tocaran la Sílvia Tomàs, Morfosis i DJ Fosca. Això serà a Can Batlló, al carrer Constitució número 25, eh, metro plaça de Sants. I de Can Batlló a Sabadell, perquè el 25 de maig a la plaça del Treball d'aquí de Sabadell, la, la segona cafeta per l'autogestió de la CJG, eh, Um, a partir de les 9 i mitja hi haurà sopar, popular i micro obert i a partir de les 11 hi haurà els concerts de les Niñas Perdides, Gio i acabarà la ballada amb P de Frida, com dèiem el 25 de maig aquí a Sabadell, a la plaça del Treball. I diumenge a les 12 hi ha una cita bastant important, eh, una manifestació, el racisme, el racisme ens tanca perquè a vegades ens, ens quedem a la nostra bombolla blanca i feliç i serà una manifestació ampla i unitària per la derogació, ui, perdoneu, per la derogació de la llei d'estrangeria, com us dèieu, com, en, com us dèiem, començarà a la plaça Catalunya aquest diumenge a les 12 contra manifestació el 27 de maig a partir de les 12 per la unitat de Catalunya i Espanya. Doncs fem una contramanifestació contra aquesta xusma feixista. Colpeja el feixisme des del nostre moment a partir de les 11.30 a la Font Noi de, de, dels, dels Càntars a plaça Orquinaona. I també aquest diumenge hi haurà la presentació i projecció a les 7 de la tarda de Blessy, un documental de, de Sílvia Cepero, Carme Gomila i Susana González, amb Mujeres Valientes, i això serà a la Torna, al carrer Sant Pere Màrtir número 37 de la Vila de Gràcia. I un altre acte indefallible, la Marató de l'espectacle a Barberà del Vallès, a la nau, serà el, el diumenge 27 de maig a partir de les 3 de la tarda. I abans us comentàvem que sembla que les companyes de Veus Barberà, o Veus de Barberà, han aconseguit eh, el Verkami. Doncs bé, aquest... Eh, ui, ai, ara he perdut el dia, però ben aviat serà l'acte de presentació. Serà el dimarts 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Feliu, que és el carrer Carmes i Valls 36 de Barberà. Estarà presentat per la Laia Pineda i intervindran Noelia Bertran, Laura López i Josep Miguel del Campo, de Veus Barberà, Jordi Pasqual, periodista i impulsor del Cugatenc, Héctor Meza, que és un guitarrista, David Vidal Castell, membre del col·lectiu Som Atents i professor de, la, de periodisme de l'Autònoma, i Laia Soldavila, que és periodista i sòcia de la cooperativa de Crític. I diumenge 27, a partir de les 12 i mitja, a Canvies, al carrer dels Jocs Florals 4042 de Barcelona, vin al dinar popular antirepre en favor de les encausades d'Akbar. I el 9 de juny eh, celebrem el primer aniversari de Volem la caserna, reserveu-vos el dia, això serà... Mm, no hi ha molta més informació, però, però reserveu-vos el dia, com us deia, el 9 de juny. Serà al carrer Batllevell 31, a la Gran Via Vilarrúbies de Sabadell, i res, més informació a volemlacaserna.com. La política del terror sexual. Presentacions a Catalunya del llibre Microfísica sexista del poder de Neire Barboja. A Terrassa el dimecres 6 de juny, a Barcelona el dijous 7 de juny, a Sabadell divendres 8 eh, de juny a partir de les 7 de la tarda aquí a Can Capablanca eh, i el dissabte també 9 de juny a partir de les 6 de la tarda a, a la Teixidora. Eh, tot això organitza la filadora del Poble Nou i encara algun acte més dins de, dins de l'agenda. Crec que aquest és el darrer i, i no per això el, el menys important, sinó que per nosaltres és un dels més importants perquè es fan les primeres confirma, confirmacions de Ripollet per la llibertat d'expressió, un tros d'acte que s'està organitzant des de, des de la gent de, de No Callarem de, de Ripollet, la gent de, de Canyapollet i moltes altres persones de, de Mai Més, tota la gent de Ripo està involucrada amb, amb un tros d'acte pel tema de, de, de No Callarem que serà el 17 de juny a partir de, de les... Eh, a partir del matí a la plaça Joan Abat amb, amb concerts de perversions de Will Mamas, Animal Dab, després hi haurà llibres de la gent de la Revolta de les Mujeres eh, de Barcelona del 1918, eh, amb Toni Álvaro, Agora, Ripollet, i el Ger, i després hi haurà ràdio amb, amb aquest programa, amb el Pim Pam Pum, que ens fa molta, molta il·lusió estar amb la gent de Ripollet aquell dia allà pel, pel tema del No Callarem, hi haurà Bolazo de Rap de Dani Castro, a Lester, i per acabar la ballada amb DJ Gamero Selector i dansa Epidemic Dance Show.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 Molt bé, més música combativa de la bona. Seguim en aquesta edició 273 des del casal independentista i popular Can Capablanca. Seguim aquí al Pim Pam Pum. Ara és el torn de Mestre Tecles que començarà agafant brangida. Què dius, bonic? Vinga, va, jo ara us presento una banda. Es diu... Es diuen Despartànics <laughs> i des de la seva des de la seva des del seu primer treball, la seva demo Spartanic Sound Spartanic Sound, es diu, i d'aquesta demo us he triat un tema que es diu Fight for your rights. Lluita Fight. pels teus drets. Fight! No es considera homònim, no, això? Eh, de la demo, sí, podria ser un semi-homònim. sí? semi-homònim. Semi sí? Però crec que eh, n'hi haurà... <laughs> Semi-homònim. Semi-homònim, sí. Vinga. Va. Ja veureu que és un caviaret. Aceptamos. Aceptamos. exaltation of the ruckus has always been at the shock of the rich, the better one, against ancient journey lost, a better eyes and look again, they want to see you calling, set strong, side by side, side by side, don't be a slave, don't waste your life, fight, fight, fight, fight, for your rise. Look for you, not to see Fight, fight, fight, fight. Fight for your right. I tell you, passion, so your life can be started. But your bones really weak, and your hands are full of praise. So you do what you want you will see it's too late. Take a leave and start again. And start again. Don't be a slave. Don't waste your life. Fight, fight, fight, fight for your rights. Work for you, not to survive. Fight, fight, fight, fight. Don't be a slave. Don't waste your life. Yeah! Tremenda, tremendíssima mestra tecles, com te l'has tirada, tio. Des de Leipzig, Alemanya. Oh. I anaven, i van, i anaven forts, Tot i que eh? cantaven en anglès, però sí, sí. Sí, sí. Ja se'ls notava un accent una mica curiós, estrany, doncs pues mira... Eh, Ara sabem per què, no? Sí, sí. Ben pues guapa. D'Espartànics. Tu tenies amagat, això, aquí, aquesta? Ostres. Quina sí, sorpresa. Sí, ara porto, ja veureu, porto canyeta. A veure si els trobem ah, a les no, xarxes. La, després, després les meves, les meves dos següents, és la meva supersecció Split. Split, sí o no? Sí. Avui hi ha secció Split. Secció split. No porto despeina, però porto secció Split. <laughs> Molt fan. Com que no hi ha el Manolo... <laughs> Com que no hi ha el Manolo per incitar a la rebeldia, doncs... Pues... <laughs> Tot arriba, tot arriba. Molt bé, és el torn ara de, de Rick, agafa el rellot del Ricky, déu nhi com s'està posant el programa, comença eh... a caminar d'allò més bé. Tercera bala, no? Tercera, tercera. Vale, vale, vale pues mireu, jo us porto... He dubtat una mica de portar-la perquè és una cantautora, es diu Lisa LeBlanc, és de New Brunswick, Canadà, i he dubtat una mica perquè té aquest punt que se'n podria anar una mica cap al pim-pam-pop, <laughs> però, però he portat un tema que no m'he pogut aguantar perquè és una versionaca del, de Motorhead, que és el oh. Ace of Spades, tocat amb, amb l'ukelele, no, amb el banjo, així que crec que val <laughs> molt la pena que us És una raresa. A mi m'ha semblat espectacular. La noia, bueno, a mi m'agrada, però és d'aquestes coses que m'agraden fora del pim-pam-pum, diguéssim, que normalment no les portaria, però, però crec que aquesta versió val molt la pena, així que us deixo amb l'Isabel Blanc. tres hortes portat aquí, eh? Bona perla, sí. Sí, sí. Aquesta Una noia... tio. Sí, sí. És que aquesta versió és molt, molt espectacular. <laughs> Crec que li, li ha estat obrint portes últimament perquè no, no és ben bé el que fa normalment, tot i que té cançons canyeres, és, és més cantautora, així, més folk. Però de fet va estar fa poc a Barna, també, crec que dimecres o sí va tocar. I res, jo, jo us ho recomano. Té, té un tros de veu i, i té temes interessants. I aquesta versió, doncs, pues, doncs, Home, eh? sí, sí. bona. Amb el solo de banjo aquí. Sí, una passada, eh, el solo, realment <laughs> impressionant. Sí, sí, la tia té, té molta força. Tremenda, tremendíssima la cançó que s'ha tirat el, el mestre Eric, més música combativa de la bona. Seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim aquí a Radio Trama, ara és el torn del Pau. Sí, sí, ja estem a l'Equador, em sembla, més o menys, de, sí. almenys de tirar cançons, així que, que aneu-vos animant una miqueta. Sí. Bé, bé, bé, bé. Doncs jo me'n vaig també amb, amb un grup uh, mític, realment, que és Quarto Rage, que és un grup que qui no el conegui ja pot córrer a escoltar alguna cançó, tot i que les cançons són super mal gravades, se sent com el cul, <laughs> perquè és una maqueta del, crec que era el 84 o així, que van gravar, i són de Saragossa, i després no van reeditar res més i el grup se'n va anar a pique, com moltíssims grups, però és punk hardcore, i és una banda mítica, ja us dic, que s'ha d'escoltar i, i uns quants cops. Doncs realment eren quatre i el que estava bé també és que tenia paritat d'home-dona, que tenien dues noies i dos nois i era dins de l'escena punk que sorprenia bastant dins de tot a, a, en aquest sentit perquè també hi havia una part del punk bastant misògin en, aquella, en aquelles èpoques i la veritat és que hi havia molta tela a lluitar en aquest sentit i la veritat és, doncs mira, trobo que, que feien un bé bastant gran en aquest sentit. I res, espero que us disfruteu. És Quien te mató Miguel, la cançó, que la va versionar Chicharrica, potser us sonarà. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <laughs> pues mira, és l'original. Aquesta és l'original, doncs pues, pues gràcies. Teo. <laughs> Xitxa de la bona. Esta para un chaval que mató la V. era un tío cuando murió, cuando un uniforme le disparó. Esa mano asesina que teme y que odia a la gente pobre como tú y yo. Miguel era pobre como tú yo. le robó este coche porque pensó que no tenía y que otro tenía dos. Disparaba las ruedas y rebotó, que bien se ha quedado, poli cabrón. ¿Quién disparó? ¿Quién lo mató? El periodista decía que los delincuentes igual pero nada se leía de la mano criminal. Tio, quina, quina o sigui, versió original que sí, és això, mare sí, meva, sí. quin descobriment. Ja es notava, tio, ja es notava. que eh, era. quan l'escoltes i et coneixes la de Chicharrica o així, de cop i volta escoltes aquesta original i dius, mare meva, però ostres, no? d'on s'ho han tret. I a més, després d'escoltar-un, encara li dono més mèrit a la versió de Chicharrica perquè sí. és com la mateixa cançó, però amb bon so, no? Gravada sí, sí. Amb... O sigui, ben, bon ben gravat, em refereixo. S'ha de dir que Chicharrica, mira, canviant de grups, eh, les versions que anàvem fent eren molt, o sigui, estaven molt currades i se sentien sí, molt sí. bé. Que feien la d'Angelic Upstars, la de Solidarity, i també, no sé si eren Los Chichos o així, feien una cançó, un bonus track allà mig del CD. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. La de la, Los presos en la càrcel, és que ah. mai me'n ah. recordo... No sé si era Chichos no sé, o no. No tinc clar. Bueno, però és un sí, temazo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bé, seguim. Déu-n'hi-do. Déu nhi la, la persiana. No? La joia, sí, sí. La veritat és que m'acaba de fer un Manolo en tota norma, perquè ara, ara, què? ara què tiro jo? pues mira, és, un, és una banda que també em sembla que és la primera vegada que venen aquí. Són els Gaulomasc, que és un grup occità de, de Puigsergier. Fan tradicional i pungascar, i són el Fred a la guitarra, són, són un munt de gent, ja veureu, el Fred a la guitarra i a la veu, el Philo a la percuta i a l'altra veu, la Maia al saxo i a la gralla, el Janic al trombó, el Didier a la guitarra, el Pedro al baix i a la trompeta i el Renó a la bateria. És un tema extret des del seu LP Resistència del, del 2016 i és un tema que porten com a títol volar. Volivolar. volar. Aires, Yaguribula, e Pasmaneta, Yaguribula, de Los Aires, te prende la ma, te ya, nos cadubrida, Luz Maripecaire, nos cadubrida, so que fa caga, venía a veieu, mangiare la vido, beni a prame las vans Yaguribula, de Los Aires, Yaguribula, e Pasmaneta, Yaguribula, de Los Aires, te prende la ma, te ya. non sta duvida, non mari pe non sta duvida, sol che fa caga Beni a veieu, mangiare la vino Beni a veieu, prove la spans solía paz te caeré y entrome en paz, la miré roba e caminaré como de caracos se caminaré, mancharem de paz e caminaré como de caracos, el lo cantaré en la ney e caminaré como de caracos se caminaré, en de paz e caminaré como de caracos, el lo cantaré en la ley venia veieu, menjar la vida, venia veieu, Elon Musk des d'Occitània de, des amb aquest volí volar des de la Resistència 2016 anaven ahir amb la gralleta però, però bones guitarres també bé Isma, bé, jo, sí no? jo ho veig Falta, falten més grups així, rotllo Ramoners de Menís I, i aquest estil Clar que sí. te la veig. Ben guapa, ben guapa. Més música combativa, més edició 273 des de Radiotrama, des del Pim Pam Pum. Ara és el torn de, del mestre Tecles que agafa el relleu i, i tirarà la seva quarta bala ja. Comença, quarta, quarta. Comencem a esverar-nos, eh? <laughs> Sí, sí, tot i que ja ens hem esverat en una miqueta abans. Sí. Hi ha hagut un, un spoiler, no? Un spoiler de, <laughs> de despentinada. No, no, mireu, ara, com us deia abans, que m'he fet, fet un autospoiler, eh, ara us porto la meva secció Split, són una penya de Canadà, mm, comencem amb els Street Troopers, he triat un tema que es diu Back, Backbanker. i bueno, a veure, a veure, és novetat al Pim Pam Pum, a veure què us sembla. Tonyina! Tonyina! sí, eh? es podria dir una mica més clar, però gaire més alt no, eh? podríem dir. <laughs> no, no, força, força cridaners. Sí, sí, sí, espectaculars, tio. Espectaculars, Mon guitarreo, eh? Realment Bona tralla. Aquí, sí, sí, hòstia. Bona tralla. Com s'està posant aquesta edició 273? Com està el pim-pam-pum? Està cabull. Ara és el torn de mestre Eric, que tirarà un altre temacle dels seus. Pues sí, perdoneu. Saben que, que el tenia... El tenia... O, o no, eh? O no. Sí, sí, sí. Tot, tot va bé. És que sí, he tingut un problemet eh, informàtic, però tot està solucionat. I abans et deia que, que et veia aquest rotllo occità, doncs sí? us porto al, al Paulín Cortial, que, mm, que alguna vegada ja ha sonat, perquè ha sonat a través de, de la nostra amiga Alide mm, Sanz, sí? és, és ah. qui l'acompanya normalment a la guitarra, i sembla un tio bastant avorridot, però he descobert que té un altre grup Bueno, un altre grup, no ho sé, són ell i el... Això és el que estava buscant. Més eh, animats. Si tinc, sí. Són, són ell, el Paulín Curtial i el Dimitri Kogane, i jo només he trobat aquesta cançó, però, però és un tresor. Es fan dir CXK, diguéssim, Cortial i Kogane, i és un tema, ja veureu, eh, arriba al post un altre cop, eh, el Paulín Curtial sap fer més coses que, que acompanyar una guitarra, i foteu-li canya, la Marion. carai, carai. Que gust que t'has quedat, Eric, tio. Sí, sí, sí, home. Feia dies que no venia. Algo de progressiu, de post, s'havia de portar. Impressionant. La veritat és que sí que hi havia un marxo, com, com ara dèiem, fora, fora de... Ara comentàvem, no? Aquí hi ha un marxo... <laughs> hi ha un marxo de pel mig. Sí, sí, sí. <laughs> El Solet amb el bateria, eh? Sí, són ell i el bateria. Eh, com us deia, ell és el que acompanya normalment a l'Ali de Sants i, i pues res, sembla que té també aquest projecte que des d'aquí, 500, si us plau, que treguin més cançons, <laughs> perquè només tenen aquesta penjada i jo veig que van fent concerts per, per, per, per Occitània, pel Rosselló... Per... Però que fan concert d'una cançó? No sé, no sé, deuen tenir més coses, però gravat només tenen ah. això, que ens ho facin arribar, si plau. I, Home, Sí, I a més els riffs i tot que van fent amb les guitarres, hòstia, estan, són d'aquests que enganxen i sí. que sonen de puta mare, o sigui, realment, sí, si plau. Rayu pues Hendrix, no? Inclús podríem dir, algun, mm. alguna part, amb, sí, aquest, sí. amb aquesta progressió que ens has portat, tio. Mm Molt guapa. Pues com us deia, CXK, que és... Mm, ah, ja no me'n recordo, Curtial, com era? Paulín Curtial i, Cortial i Cogane, Cogane uh mhm. -huh. des d'Occitània... De, fent coses entretingudes. Sí, sí. I tant, i tant. Seguim progressant aquí al Pim Pam Pum, seguim progressant a Radio Trama. Ara és el torn de, del Pau, que, que com faci com la d'abans eh, la liarà parda. Atenció, atenció, doncs... que per lo que veig aquí, mare meva. És que el Riqui ha vist el nom del grup, I ja, es, ja, ja està veient es el nom de la cançó. Es confirmen els passagis, no? Veu un homònim, de fet, eh? El nom del grup i del CD és el mateix. Homònimament parlant. Sí, sí. Clar que sí. Ai, ai, Diu, cagando entre dos cotxes. Bé, bé. Sisplau, tot amb cas i un dos. Amb dos valor numèric, evidentment. I van treure un CD, el seu CD, el 2004, però em sembla que segueixen actius i van fent concerts i coses així, ocupes i tal. Vull dir, sí, sí, segueixen fotent-li. Ah, o sigui, seguim gent. la pista encara, eh? Sí. I són, em sembla, d'Alicant, si no m'erro, i, i són lletres puncarres combatives, cagant-se amb tot, bàsicament, i en aquest cas, cagant-se en la ciutat, caos en la ciutat. Fom-li! Fom-li! topar, topar. Sí, espectacular, sí. tío. Espectacular. Sonen con prometen, ¿eh? Cagando entre los coches, caos en la ciudad y en toda la rabia y toda la... Como deien, vomicantar. No? Vomicantar, punt crosta, però, però espectacular, eh? Sí, sí. És pur pim-pam-pum, això. Sí, sí, la veritat és que pim-pam-pum, en essència, el que ens acaba de brindar el nostre company Pau, tremendo tema zarangano que t'has tret de la xistera ara mateix, i continuem amb aquesta edició 273, us sembla bé? I tant. Foli. Foli, foli. Vinga, va, una, una més. Uh, mira, és, un, és una banda que, que és una banda d'estic punk de les Canàries que es va formar als anys 80, a finals dels 80, però que porten una, una trajectòria molt, molt, molt dilatada. Ho han anat deixant, hi ha hagut gent que, que ja no hi és, que abans hi era, etc etc. Són els Asco, que més és una penya que es van conèixer en els seus inicis escoltant un programa de música combativa d'allà de, de les Canàries. Em va fer... Eh. El programa es deia Antisocietat Capitalista Opressora. Molt bé i ells, els Asco, en realitat van treure aquest anti i li van posar asquerosa, de tal forma que queda asquerosa societat capitalista opressora. Bé, bé, bé. Que és eh, una miqueta en, en el que estem, no? Pel tema copyright, no? van treure. <laughs> pues, pues, potser sí. I bueno, és un tema que s'extreu del seu Consciència Incendiària, que és un, és un CD que van treure recentment, aquest 2018, ah. i és, ja veureu que és una joia que es diu Lucha de classes. No, No, oiga, seamos serios. No me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. Pero la época de los abusos denunciados por Marx y Engels ya ha pasado, ¿no cree? ¡Nuestra respuesta! vida de estos en un infierno. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Des de Canàries a Sasco, amb aquest lucha de classes des de la consciència incendiària d'aquest any. Què us ha semblat? Molt bé. Bé, no? Sí. Tant la intro com el temacle que venia després de la intro... Era ajustat. Bastant brutals. Sí, sí. sí. Eh. Era el moment adequat. Sí, S'ha haurà de seguir, eh, aquesta gent, a veure què van fent. Sí, sí, sí, la veritat és que és una penya que porten una carrera dilatada però que encara encara segueixen en actiu, amb, amb gent diversa que ha anat canviant i tal, Són però que... Asco, però amb puntets entre cada lletra. Sí, sí, sí, asquerosa societat capitalista opressora. Ah, eh, eh, són, són sigles, són sigles. I, però deies que, que és d'aquest any, no? Aquest, sí, sí, sí, sí aquest genial. ha sortit no, no fa pas gaire. Bueno, sí, sí que és veritat que els seguirem ben, ben de prop la pista. Més música combativa, comença a acabar-se el pim-pam-pum, arranca la darrera bala, arranca la darrera ràfaga d'aquesta edició 273, és el Ricky que la tira. Vinga, va, després de Split. la secció Split, després dels Street Troopers, l'altra banda que us presento són els Bromure, no sé com és, és en francès, eh, aquests ho fan en francès, això, això, que són d'allí ah, Canadà. Bromura, no sé Bromur. com... Bromur. bromur, no? Això, això és, una, és un actiu químic, no? El sí, bromur no? es fa servir per algo. Sí, sí, per fer que sí, sabons, que... diria. O, sí. o gas. O... Que fa espumetes, cosa, no? Fa bruma. Sí. <laughs> bueno, així es diu la, la banda i la cançó que us porto en concret es diu Gin Duvalu. Oh. Sí? Així, no sé si ho no sé, no sé, ni idea. Por ahí, por ahí va. Va quedar bé, sí. pues ahí sí, también Cañeta de la bona. ¡Pole! ¡Chicha! Yeah! Tremenda per acabar, mestre Tecles. Eh, un bon split per acabar, m'he guardat. Boníssima, eh? Déu-n'hi-do sí, com sí. te la tenies guardada. Els Street Troopers i els Bromur. Ben, ben guapa, ben guapa. <laughs> És el torn de, de l'Eric? Pues que... sí, ja es va acabant, no?, aquest programa sí, 273. S'ha sí. fet... A més, m'ha fet curt. Eh? A mi també. Mm. Bueno. Va com va. Pues Reus, us porto una banda que jo no sé si la coneixíeu, perquè és una banda de Barcelona, però que ja no toquen més. Són els A i B, AID. Oh, i tant. Sí? Sí, sí, sí. sí ah, molt bé. Jo no la coneixia i he dit... Que eren... Ostres, com es deien abans? Eren... Ah, això no ho sé. Ara, bueno, ves parlant perquè em vindrà al <laughs> ja cap algun moment. Sí, sí. Doncs res, jo, jo la vaig descobrir fa poc i vaig pensar, per què no ho havia descobert abans, això? Us porto els AID, com us deia, des del Beyond Belief del 2010. Us porto un tema zarrangano que es diu eh, Homo hominis lupus.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 que té grió, tio. Clar que sí, em I sembla tant. reajustar. I tant, i tant. Tremenda. Una grandíssima despentinada, Eric. Molt sí, bé, per bé. acabar, no? Sí. I tant. Sí, pues... ahir de, dèiem que, que, és, que són un grup que han sigut bastant mítics aquí a Barcelona dins del món del hardcore i metalcore i que fa res uh, van acabar del tot perquè després d'ID explico una mica la historieta eh, si us sembla bé sí. I tant, i tant. doncs després d'ID es van reconvertir en Errants que van canviar el vocalista va canviar crec algun guitarra també i ara fa poc doncs, per acabar també Errants la seva segona etapa diguem van fer un mega concert final que va tocar el cantant d'ID amb l'agrupació d'ID anterior amb, amb l'agrupació d'Errants i van fer un mega festival Ole. final que molt impressionant. I, com a, com a anècdota, el cantant d'ID sempre, entre cançó i cançó, explicava algun acudit. Ah. Però no d'aquests acudits que dius, hòstia, que ben pensat, que divertit. No, d'aquests dolents que rius de <laughs> vergonya aliena totalment, doncs <laughs> aquest era el cantant. Estàs a punt de presentar un acudit? No, no. <laughs> no. No, sisplau. No, per acudits bueno. estaria, estaria pollorita segur. Sí. Amb ella ja sabeu sí, que, sí, que l'encanta. Sí, sí. Eh, ella fa unes autèntiques ràfagues sí. d'acudits que és massa. Doncs pues, pues moltes gràcies per, per resseguir-nos la, la història. Jo els he descobert ara, aquests AID. Jo aquest Beyond Belief del 2010 us el recomano molt. Ho, ho he sentit i he pensat, això és hardcore melòdic. O sigui, ara I, entenc per què diu hardcore melòdic. I tant. I, i res, pues sí, gràcies per, per l'apunt. I què? I ara què, què? doncs, ara doncs, que, doncs que arribem al final d'aquesta edició 273, oh. arriba al final del pim-pam-pum, perquè tot allò que comença acaba, i bé, és una, és una edició que dediquem íntegrament a, a Baltònic, el raper mallorquí a qui l'estat feixista demana pena de presó per les lletres de les seves cançons i que hores d'ara es troba en cerca i captura i parador desconegut, demà pot ser tu i, i no callarem, clar que no, clar que no callarem. Igual que no calla aquest pim-pam-pum perquè com sempre s'acomiada amb un parell de temes, que el primer em sembla que el tires tu, Pau. Sí, sí, el tiraré jo, és una cançó nova de fet, eh, acaba de treure del forn fa una o dues setmanes i que m'ha fet moltíssima gràcia veure que la treien perquè no m'ho esperava gens. Són de Novos Ordo, oh. amb col·laboració de la gran cantant Carmen de... Ara em sortirà. Escapar ràpid? Escapar ràpid, sí, és que ara m'he quedat en blanc. Um, que l'altre dia vas portar una cançó sí, i, ostres, certament. és que just acaba de sortir aquesta i pensava que seria aquesta, la de colors que és una versió de so d'Escapar Ràpid que van fer i han fet conjuntament i la veritat és que és telita de la bona. Una joia. No una joia. De... Molt bé, molt bé. Mireu, i jo, i jo per acomiadar aquest pim-pam-pum em vaig amb, amb el Pau, perquè de fet és un tema que no és pas meu, que és seu, que són els Farian Apart, la banda de hardcore metal de Barcelona, formada el 2012, amb el, amb el Pau, un altre company que, que estava a la bataca, el David i, i l'Eric a les guitares, el Pau, que ens acompanya aquí a les veus, què, què sí. ens has de dir d'això, tio? I tant. I, no sabia que cantava. I l'Aleix al baix. Sí, I l'Aleix sí, al baix. Sí. Vull dir, perquè és el que faltava ja. I <laughs> ja sí, bé, bé, bé, el baix és important sempre. Sí, oh, i tant, estan allà al fons, <laughs> al seu món. Sí, sí, bueno, cantar, cantar no és la paraula, és més aviat fer guturals només, sí. perquè això d'entonar i fer melodia, ni puta idea, la veritat. Diries que feies vomicant? Sí, una mica pitjor, <laughs> la veritat. És a dir, vomicant... Despentinada, podríem dir, eh? Sí, sí. sí. és gutural, sí, sí. i i ja està. Pròpia del Manolo, podríem dir també. Bé, eh? bé, bé, bé. I sí, la banda teòricament està en pausa, però realment està difunta totalment. <laughs> I bé, ens ho vam passar molt bé a l'època que va durar. Normalment els grups aquests no acostumen a durar molt de temps, i ja és el segon així d'aquest estil que he estat i sempre t'ho passes molt bé i aprens sí. molt. Sí. Hi, ha, hi ha un bancamp, per la gent que vulgui escoltar-ho, sí. aquests, eh, aquests Fallen Apart tenen un bancamp amb un parell de, de, de treballs allà editats. Sí, exacte, que el primer és un EP que el van fer amb el Nico, el cantant que hi havia abans, que ho dic per si us interessa escoltar-ho, veureu que és impressionant la veu que té, aquell sí que és, és, té molts registres i és, és una passada. I després vaig arribar jo, <laughs> que bueno, vaig fer el que vaig poder, que tinc més monotema, però també tinc una mica pues, el registre que buscaven i és el segon EP que es va fer que, que és el més nou Lost and Not Found eh que sí? Exacte. Del, del 2016 i és un tema que hem triat que, en el qual la banda es presenta, que es diu We Are Falling Apart i amb, amb aquest acomiadarem aquesta edició 273. All right. Eh, All right, clar que sí. Crec que ens ha quedat un programa prou rodonet. Eh? Prou rodó, i tant, molt bé, sí. molt bé, tio. I tant que sí. Moltes gràcies, eh? <laughs> A vosaltres per sempre venir ben carregades de bona música, a totes vosaltres també que ens escolteu setmana rere setmana, com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Visca! pudor. La brossa salta, hi ha humitat i no veig en el cos, però fa pudor. Fa pudor, sota terra pantanosa s'ha trobat el mort i fa pudor. Volen corps, l'olor de lata, descomposició, fa pudor. Malgrat ni culs ni rates han tocat el cor, l'aigua m'ha foscor, un líquid després que queda lluny del roig quan queda mancillada la memòria, quan s'ha canviat la història, quan la llei i és expiatòria quan l'herència de la dictadura és a glòria de respondre al rencor amb més eufòria. Ho han tractat de negar-nos el passat, però això no passarà perquè hem llegit no passarà ni s'ho creguem. Per res que va lluitar avui vencerem i si no som nosaltres seran els dos